septyni varnai. Vienas žmogus turėjo septynis sūnus ir ne vienos dukters, o turėti ją labai norėjo. Galų gale jo noras išsipildė ir pati pagimdė mergaitę. Koks buvo džiaugsmas! Bet kūdikis atėjo į pasaulį silpnutis ir menkutis, todėl reikėjo jį kuo skubiau pakrikštyti pasiuntė tėvas vieną sūnų, kuo greičiau parnešti iš šaltinio vandens krikštui. Kiti šeši irgi išbėgo kartu, o kad kiekvienas norėjo pasemti pirmas, tai besivaržant asotis pliumpt ir įkrito į vandenį. Vaikai stovėjo prie šaltinio ir nežinojo, ką daryti, nei vienas nedryso namo eiti. Nesulaukdamas vaikų sugrįžtant, tėvas ėmė nerimauti ir tarė, tikriausiai vėl užsižaidė, kur nenaudėliai ir pamiršo, ko aš juos siunčiau. Bijojo, kad Mergaitė nenumirtų be krikšto ir supykė sušuko, o kad jie visi varnais pavirstų. Ir vos tik ištarė tuos žodžius, tuoj išgirdo virš galvo šlamesį. Pažvelgė viršų, žiūri, pakilo ir nuskrido septyni juodi kaip anglis varnai. Tėvai nebegalėjo atšaukti savo užkeikimo ir labai liūdėjo netekę visų septynių sūnų. Vienintelė jų paguoda dabar buvo mažoji dukrelė, kuri netrukus sustiprėjo ir diena po dienos ėjo vis gražin ir gražin. Ilgą laiką ji nežinojo, kad turėjo brolių, nes tėvai vengė ir žodžiu apie juos užsiminti. Bet vieną dieną netyčia nugirdo žmonės šnekant, kad gražumo mergaitė graži esanti, bet šiaip sakysi ar taip, vis tiek kalta dėl savo septynių brolių nelaimės. Mergaitė labai nusiminė, nuėjo pas tėvą ir motiną ir paklausė, ar tikrai turėjo brolių ir kur jie dabar pasidėjo. Nebuvo tėvams kas daryti, nebegalėjo jie ilgiau paslapties nutylėti, tačiau pasakė, kad šitokia buvusi dangaus lemtis, o jos gimimas tik nekalta dingstis. Tačiau mergaitė labai graužė sąžinę ir neišėjo jai iš galvos mintis, kad reikia brolius išvaduoti. Niekur negalėjo rasti ramybės ir galų gale slapčia susiruošė ir iškeliavo į platų į pasaulį, pasiryžusi, kas bus, tas bus, kaip nors surasti ir išvaduoti brolius. Išeidama nieko daugiau nepasėmė tik tėvų žiedelį atminimui, kepaliuką duonos nuo bado atsiginti, asotėlį vandens, troškulį numalšinti ir kėdutę nuvargus pailsėti ėjo ėjo toli nuėjo ligi pat pasaulio krašto ten priėjo saulę bet ji buvo pernelyg karšta ir baisi ir rijo mažus vaikus mergaitė greit pabėgo nuo jos ir nuskubėjo pas menulį bet tas buvo pernelyg šaltas ir dar žiaurus ir piktas. Pamatęs mergaitę tarė, čia kvepia, čia kvepia žmogiena. Mergaitė greit pabėgo nuo jo ir nuėjo pažvaigždės. Tos buvo malonios ir draugiškos, ir kiekviena sėdėjo ant savo atskiro krėslelio. O aušrinė atsikėlė, padavė jai viščiuko kaulelį ir tarė, jeigu neturėsi šito kaulelio, negalėsi atrakinti stiklo kalno, o tame stiklo kalne ir yra tavo broliai. Mergaitė paėmė kaulelį, rūpestingai susiviniojo į skepetaitę ir eina toliau. Ėjo, ėjo, kol priejo stiklo kalną. Žiūri, vartai užrakinti, tad išsitrauks kaulelį. Išskleidė skepetaitę, o skepetaitė tuščia, pametė gerųjų žvaigždžių dovaną. Tai kągi dabar daryti? Nori išvaduoti savo brolius, bet neturi rakto nuo stiklo kalno. Geroji seserėlė paėmė peilį, šnirkšt, nusipjovė mažai pirštelį įkišo į vartus ir atrakino. Kai įėjo vidun, pasitinka ją toks nikštukėlis ir sako, vaikuti, ko tu ieškai? Aš ieškau savo brolių, septynių varnų, atsakė jį. Nikštukas tarė, ponų varnų nėra namie, bet jeigu nori palaukti, kol jie sugrįž, tai užeik. Paskui nikštukėlis atnešė broliams vakarienę septynias lėkšteles valgyti ir septynias taurelės gerti. Ir iš kiekvienos lėkštelės mergaitė suvalgė po trupinėlį. Iš kiekvienos taurelės išgėrė po gurkšnelį, o į paskutinę taurelę įmetė žiedelį, kurį iš namų buvo pasiemusi. Staiga girdi, laukia tik sušniokštė, sušlamėjo, nikštukėlis ir sako, parskrido ponai varnai. Suėjo jie į vidų susėdo prie stalo, susirado savo lėkšteles ir taureles, paskui vienas po kito ėmė sakyti, kas valgė iš mano lėkštelės, kas gėrė iš mano taurelės, čia žmogaus burnos lytėta. O kai septintasis išgėrė taurę iki dugno, žiūri, išrėdėjo žiedelis. Apžiūrėjo jį ir mato, tai tėvo ir motinos žiedas – ir sako, duok Dievę, kad tai būtų mūsų sesutė, tada mes būtume išvaduoti. Mergaitė stovėjo už durų ir klausėsi. Ir kai tik išgirdo tuos jo žodžius, tuoj pasirodė. Ir visi varnai atvirto žmonėmis. Puolė tada jie glebeščiuotis, bučiuotis ir linksmiai iškeliavo namo.